Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 20.000 prije Krista, kraj razdoblja koje se naziva Pleistocen. To je razdoblje počelo negdje prije milijun i šesto godina i trajaće do oko 10.000 godine prije Krista. Godina 20.000 preciznije se smješta u razdoblje koje se naziva zadnji glacijalni maksimum. To je pak razdoblje počelo negdje oko 21.000 godine prije Krista i trajeće do 16.000 godine. Zemlja je u to vrijeme bila čudno i uglavnom negostoljubivo mjesto. Temperature su bile niže od današnjeg prosjeka i do 20 Celzijevih stupnjeva. Tropska mora su bila hladnija 2 do 5 stupnjeva, a sjever Europe i Amerike bio je prekriven ledenim pločama debelim i do 4 km. Steven Mithen u knjizi Nakon leda piše Svijet oko 20.000 godina prije Krista bio je negostoljubiv, hladan, suh i vjetrovit planet, s čestim olujama i atmosferom punom prašine. Niže razine mora spojile su neke kopnene mase i stvorile velike obalne nizine. Tasmanija, Australija i Nova Gvineja su jedno. Zajedno su Borneo, Java i Tajland. I oni tvore planinski lanac koji se nalazi unutar najveće kišne šume na svijetu. Sahara, Gobi i druge pješčane pustinje znatno su proširene. Britanija je samo europski poluotok. Njezin sjever je zakopan ispod leda, njezin jug je polarna pustinja. Većina Sjeverne Amerike je zagušena golemom kupolom leda. Razina mora pala je tada za oko 100 metara u odnosu na današnju razinu. Azija i Aljaska spojene su kopnenim mostom. Otoci jugoistočne Azije spojeni su s kopnom i tvore ogromni poluotok koji se naziva Sundaland. Život u takvom svijetu je težak, Steven Mithen piše. Ljudske zajednice prisiljene su napustiti mnoga područja koja su naseljavale prije tog zadnjeg glacijalnog maksimuma. Druga su ostala pogodna za naseljavanje, ali su prazna jer su putovi kolonizacije blokirani suhom pustinjom ili zidovima od leda. Ljudi preživljavaju gdje god mogu, bore se s niskim temperaturama i sa stalnom sušom. Zadnji glacijalni maksimum nije bio jedino ledeno doba koju su preživjeli ljudi. Ledeno doba definira se kao geološko razdoblje tijekom kojeg debeli komadi leda prekrivaju velika područja kopna. U povijesti našeg planeta bilo je nekoliko takvih doba. Najranije poznato je ono tijekom prekambrijskog razdoblja, koje se datira prije 570 milijuna godina. Naši preci su se u evoluciji odvojili od majuna prije negdje 6 ili 7 milijuna godina. Od tada su oni morali preživjeti niz ledenih doba. Ono što izdvaja kraj Pleistocena i zadnji glacijalni maksimum je činjenica da će nakon njega nastupiti globalno zatopljenje koje će zauvijek promijeniti čovjeka i njegov svijet. Od trenutka kada se naš daleki predak odvojio od majmuna, ljudi su milijunima godina živjeli na isti način. Bili su lovci sakupljači. Završetkom zadnjeg glacijalnog maksimuma i dolaskom globalnog zatopljenja, ljudi će početi mijenjati način života bit će to možda najvažnija revolucija u povijesti ljudske rase. Život u hladnom okolišu zadnjeg glacijalnog maksimuma nije bio nemoguć. Ljudi su se povukli u manje hladne predjele. Lovci sakupljači bili su dovoljno vješti da se od zime osiguraju toplijom odjećom, šatorima i drugim načinima zaštite otvorene stepe i tundra bile su dobro lovište na kojemu se moglo loviti velike životinje poput jelena, konja, divlje stoke. Steven Mithen, profesor arheologije na sveučilištu u Redingu, u knjizi Nakon leda ovako opisuje kako je u kasnom glacijalnom maksimumu izgledalo mjesto koje će arheolozima postati znano pod imenom Puškari. Mjesto je smješteno u današnjoj Ukrajini. Pet nastambi oblikuje grubi krug u tundri. Nastambe gledaju na jug, dalje od grizućeg ledenog vjetra i bliže zavoju napola smrznute rijeke. Nastambe su poput iglua, ali su sagrađene od mamutskih kostiju i kože, a ne od blokova leda. Svaka nastamba ima impozantan ulaz koji čine dvije kljove postavljene tako da oblikuju luk – Zidovi za okomite potpornje imaju masivne kosti noge. Između njih su naslagane vilične kosti s bradom prema dolje, kako bi se stvorila barijera koja štiti od hladnoće i vjetra. Tljove se koriste i na krovu kako bi se učvrstile kože i buseni trave koji su poslagani preko okvira od kostiju i grana. Iz krova jedne od nastambi nježno izlazi dim. Plač bebe probija debelu kožu druge nastambe. Iza naselja od rijeke se vuku sanjke natovarene velikim kostima. Lica onih koji rade obavijena su oblacima vrućeg daha. Iza njih debele brade i duga kosa skrivaju većinu kože. Ti su ljudi omotani u kožnu odjeću. Nisu to prebačene kože, već umješno sašivena odjeća. Sredina je zime i ovo selo je smješteno oko 250 km južno od ledenjaka. Temperature mogu pasti i do minus 30 celzijevih stupnjeva i tako vrijeme treba trpjeti 9 mjeseci. Europa kasnog glacijalnog maksimuma nije bila posve nego stoljubiva za ljude. Ledena klima uklonila je većinu šuma s lice zemlje. To je bila povoljna okolnost za lovce sakupljače. Stare šume bile su jedva prohodne i u njima se teško moglo loviti otvorenim prostorima zadnjeg glacijalnog maksimuma lutala su velika krda životinja. U oksportskoj ilustriranoj povijesti Europe koju je uredio Barry Cunliffe u poglavlju Revolucija u gornjem paleolitiku Paul Mallard spiše. Izuzetno bogat i produktivan okoliš tundre i stepe, koji se prostirao preko velikog dijela istočne, srednje i zapadne Europe, davao je idealne uvjete za brojne vrste životinja koje su živjele u krdima i bile otporne na hladnoću poput sobova, divljih konja, stepskog bizona i za veće vrste poput mamuta i vunastog nosoroga. Bilo bi pretjerivanje zamisliti te stepske i tundraste pejzaže kasno glacijalne Europe kao neku vrstu životinskog serengetija, ali ne bi to bilo veliko pretjerivanje. Poznato je da su mnoge od tih vrsta stvarale velika lutajuća krda, koja su se ponekad sastojala od nekoliko stotina, čak i tisuća životinja, i da su krda slijedila više manje stalne migracijske putove između ljetnih i zimskih ispaša. Nema sumnje da su zajednice koje su živjele u Europi gornjeg paleolitika dobro znale za ta seljenja i često smještale svoja naselja pored tih migracijskih putova kako bi presreli pokrete životinjskih krda. Hladnoća je imala i drugih prednosti. Tijela ubijenih velikih životinja mogla su se zamrznuti i tako čuvati mjesecima. Smrznuto meso otapalo bi se na vatri ali s tim pogodnostima život u Europi i drugim hladnim dijelovima zemlje bio je težak. Olakšanje i promjena doći će tek krajem zadnjeg glacijalnog maksimuma. Oko 20.000. godine prije Krista nije svuda vladala hladnoća. Na Tasmaniji je bilo travnjaka u istočnoj Africi prostirale su se savane prepune životinja. Na obalama sredozemlja i uz rijeku Nil moglo se loviti ribu. Ipak najbolje je bilo živjeti u području kojeg je američki orientalist James Henry Breasted nazvao plodnim polumjesecom. Taj luk plodnih brda, riječnih dolina i jezera prostire se preko današnje jugoistočne Turske, Sirije, Izraela, Jordana, Libanona i Iraka. Steven Mithen ovako opisuje život u jednom od naselja u tom plodnom polumjesecu, negdje oko godine 20.000. prije Krista. U to vrijeme na zapadnoj obali Tiberijatskog jezera, znanog i kao Galilajsko more, cvate naselje lovaca sakupljača. Kad ga otkopaju arheolozi, nazvaće ga Ohalo, i prepoznati kao jedno od najbolje sačuvanih naselja zadnjeg glacijalnog maksimuma. S obzirom na to da je smješteno daleko od ledenih ploča i tundre, hrastova šuma nije daleko. Nastambe u tom dijelu napravljene su od čiblja. Ljudi u njemu nose odjeću od koža i biljnih vlakana. Gradi se nova koliba. Mlado drvo zabija se u zemlju i isprepliće kako bi se napravila kupola. Hrpe lisnatih grana i koža pripremljene su kako bi se od njih napravio krov. Takav rad na nastambi traži mnogo manje napora od onog koji zahtijevaju nastambe u puškariju. Život u Ohalu čini se puno primamljivijim. Upravo u tom plodnom polumjesecu dogodit će se ona promjena koja će potpuno promijeniti živote ljudi. Promjena će nastupiti završetkom zadnjeg glacijalnog maksimuma. Globalno zatopljenje donijet novu klimu. U toj novoj klimi, negdje oko 10.000. godine prije Krista, dogodit će se revolucija koja će promijeniti ljude. U sljedeće dvije emisije povijesti četvrtkom govorit ćemo o toj revoluciji i o tome kako je ona stigla na hrvatsku obalu Jadrana. Naš sugovornik je dr. Stašo Forenbacher sa Zagrebačkog instituta za antropologiju. Prvo bi možda trebalo svratiti pažnju na jednu činjenicu, a to je da su ljudi i ljudski preci neposredni zapravo živjeli praktički 99,9% vremena na svijetu, od kad postoje, kao loci sakupljači preko 5 milijuna godina, 6 milijuna godina, ovisi kako ko kaže. Ne? Samo zadnjih desetak tisuća godina su ljudi počeli proizvoditi hranu. Ne? To je ogromna razlika, ogromna promjena u načinu života od toga da to što vam je nužno za postojanje lovite i skupljate iz prirode ili da te iste modificirane, bolje na stvari počnete proizvoditi. Jel? Proizvoditi biljke i proizvoditi životinje koje vam služe za hranu. To se desilo prije desetak tisuća godina što je zapravo jučer. Bitna stvar je podsjetiti se da se to nije desilo samo jednom. Dakle, ljudi nisu samo jednom otkrili, udomačili, otkrili mogućnost da se mogu udomaći životinje i biljke i samo na jednom mjestu. To se desilo na barem 10-15 različitih mjesta na svim kontinentima. U relativno slično vrijeme, ne istovremeno, ali sve se to dogodilo negdje na samom kraju ili ubrzo nakon kraja zadnjeg gledanog doba. Svakako to udomaćivanje nije bilo nekakav plod želje za boljim životom ili nekakve genijalne iskrice koja je nekom pala na pamet, nego zapravo jedna posljedica nužde. Jer su ljudi de facto svoje lovačke i sakupljačke resurse koje zemlja, zemaljska kugla ima u jednom momentu dostigli. I da biste mogli se dalje održati na zemlji, pošto ih je bilo sve više, morali su smisliti nešto drugo i smislili su to. Globalno zatopljenje počelo je negdje oko 18.000. godine prije Krista. Tisak hladnoće je polako počeo popuštati. Proces zagrijavanja nije bio ravnomjeran, on je bio spor i prekidan malenim ledenim dobima. Oko 13.000 prije Krista temperature su dosegnule današnje vrijednosti, ali onda je došlo do promjene. Sljedećih tisuću godina u razdoblju koje se naziva Mlađi Drijas pratili su se hladnoća i led. Oko 9600. godine prije Krista završilo je to maleno ledeno doba. U samo 50 godina temperature su porasle za 7 Celzijevih stupnjeva. Tako je počelo razdoblje koje se naziva holocen. Globalno zatopljenje donijelo je veliki rast razine mora, to je pak dovelo do velikih promjena na površini zemlje. Chris Carey u knjizi Ljudska prošlost piše. Japanski otoci odvojeni su od azijskog kopna. Tasmanija je odvojena od Australije i Britanija od Europe. Istočna Azija i Sjeverna Amerika su oko 8500. godine prije Krista razdvojene poplavljivanjem Beringova tjesnaca. Najdramatičniji gubitak kopna u kasnom pleistocenu i ranom holocenu dogodio se u jugoistočnoj Aziji, gdje je kopnena masa znana kao Sundaland, velika kao dvije Indije, izgubila pola svoje površine. To je rezultiralo stvaranjem jugoistočnih azijskih otoka – Sumatra je konačno odvojena od Malezije stvaranjem molučkog tjesnaca negdje oko 6500 godina prije Krista. Kontinenti su svoj današnji oblik dobili negdje oko 5000. godine prije Krista. Promjena klime donijela je i promjenu vegetacije. Šume su se proširile, breza i bor premjestile su se polako na sjever. Hrast, bukva i brijest su iz svojih toplih skrovišta tijekom pleistocena polako počeli se premještati na sjever, na ona do tada ledena područja. Tundra se smanjila, smanjile su se i pustinje. Sahara je postala područje jezera koje su okruživale savane. Oko 9000. godine prije Krista u današnju središnju južnu Saharu došli su lovci sakupljači koji su koristili keramiku i svoju prehranu obilno nadopunjavali ribama. Tek tijekom trećeg tisućeća prije Krista počinju klimatske promjene koje će stvoriti današnju Saharu. U svijetu koji se tako promijenio, neke zajednice lovaca sakupljača počele su nadopunjavati svoju prehranu u domaćenim divljim biljkama. Zapravo izgleda da je udomaćivanje biljaka, žitarica, koje su prve udomaćene, išlo više manje nesvjesno, kao neka, neka vrsta e, simbioze. Jer da sad opet ne ulazim u tehničke detalje, divlje žitarice su građene na takav način da ukoliko ih vi sistematski žanjete, dakle koristite za, za prehranu, na taj način uvodite nove evolucijske pritiske u odabir tog sjemenja i to sjemenje se de facto po nekakvim evolucijskim pravilima samo od sebe mijenja i vi dobijete u domaćinu biljku i to u relativno kratkom roku. Radi se o nekoliko generacija ljudskih. Prema tomu to udomaćivanje žitarica desilo se kao posljedica intenzivnog korištenja divljih trava, divljih žitarica, koje su se onda pod takvim novim režimom zapravo promijenile i postale ovisne u ljudima. Promjena do koje je došlo nakon globalnog zagrijavanja pogodovala je ljudima. Doduše, širenje šuma nije išlo na ruku lovcima, jer je plijen bilo teže slijediti po šumi nego po otvorenom terenu, po nekadašnjim tundrama i stepama. Zajednice lovaca sakupljača, koji su u vremenu Pleistocena uglavnom živjele u tropskim i subtropskim područjima, počele su se širiti na sjever. Idealno mjesto za stanovanje bila su područja pored rijeka i jezera, koja šuma nije zauzela. Triskare piše. Zajednice ranog holocena skupljale su plodove kamenim žetvenim noževima ili su vadili gomolje sa štapovima za kopanje i lovili kopljima i lukom. Kao i njihovi paleolitički preci, oni su iskorištavali prirodno bogatstva krećući se kroz krajolik, obično u malenim skupinama, koje su se povremeno okrupnjavale tijekom sezonskih okupljanja, poput lova na losose ili na nekom drugom mjestu gdje je vladalo obilje. Karakterizirala ih je pokretljivost i njihova su društva bila malena. Zemljopisna i sezonska raspodjela prirodnih bogatstava određivala je veličinu i raspoređenost tih ljudskih zajednica te njihov broj – jer oni su bili lovci, ribari, sakupljači, a ne proizvođači hrane i bili su ovisni o dostupnim prirodnim bogatstvima. Krajem e, ledenog doba, prelaskom na ovakvu klimu kakvu danas imamo, došlo je do izumiranja velikog broja krupnih sisavaca, takozvane megafaune, i to svugdje u svijetu. Međutim, kad usporedite, u Europi su ta izumiranja bila, jasno, nestali su mamuti i dosta ovih velikih predatora koji idu uz njih i tako dalje, bizoni evropski. Međutim, puno gora stvar se desila na kontinentima gdje zapravo ljudi nisu niti živjeli prije kraja ledenog domba. U Ameriku su ljudi ušli kasno, Tamo su zatekli ogromne, ogromna krda tih velikih sisavaca koji su zapravo <laughs> bili naivni, nisu poznavali ljude, niti su znali da su ljudi opasni, jel? I de facto izgleda da je to bio jedan od bitnih čimbenika koji je prouzročio izumiranje velike većine te megafaune takozvane američke to je jedan dio priče. E, drugi dio priče koji je možda još značajniji, ali poklopio se vremenski recimo s tim, je to da vi zapravo otkad je svijeta imate postepeni porast ljudske populacije. E, jasno, ne možemo baš govoriti točno o broju koliko ljudi je bi živjelo na svijetu u koje vrijeme, ali nekakve procjene su moguće. I zna se da je negdje krajem ledenog doba na svijetu živjelo vjerojatno negdje oko 8 do 10 milijuna ljudi. Ukupno, sve skupa može se izračunati otprilike takozvani prehrambeni kapacitet zemlje ako ste lovac sakupljač. Dakle, koliko ljudi može kao lovci i sakupljači živjeti na svijetu. I ne može živjeti baš puno više izgleda. Prema tomu postoje jedan pritisak, ti e, izvori, prirodni izvori hrane za lovno sakupljačku privredu su bili negdje na granici. Jasno, bilo je različito u različitim prostorima, ali očito u nekim prostorima su ljudi počeli eksperimentirati ili hraniti se jednostavno na jedan drugačiji način koji je, kao što sam malo prije rekao, možda i slučajno doveo do domaćivanja nekih biljaka a onda su ljudi shvatili da mogu možda nešto slično napraviti sa drugim, tako da je relativno vrlo brzo nakon prvih domaćih žitarica u ovom dijelu svijeta pojavljuju se i, i udomaćene koze i ovce. Već krajem ledenog doba ili zadnjeg glacijalnog maksimuma neki lovci sakupljači počeli su iskorištavati okoliš na novi način više nisu samo sakupljali i lovili. Počeli su kultivirati i pripitomljavati neke vrste. Godine 1989. suša je dovela do pada razina Galilejskog mora. Povlačenje vode otkrilo je pougljenjene tragove. Arheolozi iz Haife počeli su iskopavanja i otkrili tragove naselja nazvanog Ohalo. Nalazište se datira u oko 18.000. godinu prije Krista i danas je najraniji dokaz neolitičke revolucije. Neolitik je novo kameno doba, razdoblje kada je čovjek slova i sakupljanja polako počeo prelaziti na zemljoradnju. Ljudi koji su živjeli u Ohalu nisu bili zemljoradnici, bili su lovci sakupljači koji su nadopunjavali svoju prehranu divljim žitaricama i koji su te plodove skladištili. Njihove kolibe bile su izgrađene od isprepletenih mladica hrasta, tamariska i vrbe. Bile su ovalne s promjenom od 3 do 4 metra. Steven Mithen u knjizi Nakon leda piše. Ljudi u Ohalu želi su divlje žitarice tako što su biljke tukli štapovima kako bi zrnje palo u košaru. Tu metodu koriste današnji narodi poput sjevernoameričkih indijanaca kad skupljaju sjemenje iz divlje trave. Da bi bili učinkoviti, moraju dobro odrediti vrijeme skupljanja. Ako žitarice nisu sazrele, tek nekoliko zrna pašće u košare. Ako su pak žitarice prezrele, većina zrnja već je na podu. Neka od zrna upašće u pukotine. Na toplom i dobro navodnjavana od kiše, ona će na proljeće dati nove mladice. Druga zrna, vjerojatno njih većina, završit će u ustima ptica i glodavaca. Biljke su bile važne za ljude u Ohalu. Također su im bile važne životinje koje su živjele u šumi i stepi. Njihova omiljena lovina bila je gazela. Jelen lopataš lutao je planinskim dijelom Libanona. Divlji magarac spasao je po stepi i divlja koza lutala je po stijenama. Divlja stoka, jelen i vepar mogli su se naći u šumi, zajedno s nizom manjih sisavaca, ptica i gmazova. U tom plodnom polumjesecu u mjestima poput Ohala pored Galilejskog jezera, koje je nastalo nakon zadnjeg velikog ledenog doba, počelo se polako pripitomljavati biljke i životinje. Uopće najranije sigurno udomaćene vrste koje imamo, to je pšenica, žitarica. Pšenica vrlo brzo iza toga i e, ječam negdje prije 10.000 godina prije Krista, blizu 11.000 prije Krista se to dogodilo. Izgleda da je to opet bilo vezano uz neke klimatske oscilacije na samom kraju ledenog doba koje su zapravo primorale ljude da intenzivno se prehranjuju tim travama i na taj način da ih domesticiraju. Relativno brzo iza toga ili čak možda u isto vrijeme je počela i domestikacija koza i ovaca, međutim to nam je malo teže vidjeti jer te anatomske promjene koje karakteriziraju domaće životinje nisu tako jednoznačni i tako očite kao što su kod biljaka, tako da vi kad nađete ostatke ovaca i koza tih vrlo ranih, niste kad kad u stanju reći jel su to domesticirane životinje ili divlje, one su još uvijek jako slične, jel ne znate točno jel ti ljudi kontroliraju divlje ovce ili su već malo promijenili ih, ali ta domestikacija koza i ovaca ide dosta brzo. Nakon, nakon biljaka negdje do 9000 prije Krista ih imamo. Ne puno iza toga dolaze na red goveda, od životinja, nešto malo kasnije dolaze na red svinje. Pas je domesticiran već davno prije Međutim, pas je druga vrsta, druga kategorija domaćih životinje. Pse ne jedemo u principu, makar i to se isto događa u nekim kulturama, ali pas je domesticiran za drugu, drugu svrhu, da bude pomoćnik u lovu još, još davno prije. Paralelno s tim ide jasno domestikacija drugih biljaka i različitih drugih žitarica, njih ima puno vrsta, onda raznih grahorica i, i drugoga. U području plodnog polumjeseca izgleda da su ljudi najranije počeli ovisiti o divljim žitaricama, kada je u pitanju prehrana. Još prije žitarica ljudi su tamo počeli jesti plodove divljih trava. Najraniji dosad nađeni dokaz prelaska na prehranu temeljeno na žitaricama nađeni u današnjem Izraelu i datira se u vrijeme prije 23.000 godine. Ljudi u tom području su se krajem pleistocena našli suočeni s novom klimom. Kraj ledenog doba donio je duža i toplija ljeta i povećanu sušu. To je pak smanjilo prirodnu proizvodnju divlje žitarica. Kako bi nadomjestili taj manjak, ljudi su negdje prije 10 do 11.000 godina počeli proces domestikacije i kultiviranja divljih žitarica. Prve žitarice s kojima su to pokušali bile su Einkorn i Emer, drevne vrste pšenice. Zemljoradnja se sasvim sigurno proširila na ovo naše područje sa prostora plodnog polumjeseca. Po dvije stvari je to nedvojbeno tako. Prvo, u Europi nemate divljih predaka tih domestikata glavnih. Nemate divljih koza i divljih ovaca koje su mogle biti ili su bile udomaćene, ima nekakvi dio koza, ali to su druge vrste. Jel? Dakle, očito i genetika je to potvrdila danas, da te domaće koze i ovce nisu potomci divljih europskih vrsta. Isto vrijedi i za žitarice. Udomaćene žitarice starog svijeta nisu potomci divljih trava europskih, nego zapadnoazijskih. Dakle, tu dileme nema. Drugo, kad pogledate datume, naime, mnogi ti rani, rana arheološka nalazišta na kojima žive zemljoradnici su datirana. Tisuća ih je već datirano. E, ti datumi se prilično lijepo šire, najraniji su na Bliskom istoku, pa onda padaju kako idete prema sjeverozapadu, dok ne dođete do, na kraju negdje do, Atlantika sa nekih 6, 7, 8 tisuća godina zakašnjenja. Prema tomu, taj trend je potpuno jasan. E sad dalje već nastupaju pomalo komplikacije. Prvo što nas zanima su putevi kojim se te zemljoradnja širila. Postoje barem tri glavna pravca. Jedan je širenje duž mediteranskih obala, kroz Malu Aziju do Egeje, današnje Grčke, pa onda dalje na zapad, sve do Portugala. Drugi pravac širenja ide iz Grčke na sjever Balkanom i onda unutrašnjost Europe u Podunavlje i dalje na sjeverozapad. zapad a treći pravac ide vjerojatno ravno na sjever, negdje između Crnog i Kaspijskog mora ili njihovim obalama i onda kroz ove istočnoevropske ravnice, stepe, južno, južnoruske ili, ili ukrajinske stepe, onuda ulaze u Europu. U dolini rijeke Jordan u 1980. godinama počelo je iskopavanje nalazišta Netiv Hagdud je bilo nastanjeno prije 9800 godina. Tamo se može vidjeti početak radnje. Selo je imalo 20 do 30 obitelji, sve u svemu 100 do 200 stanovnika. Ljudi su tamo jeli više od 50 vrsta orašasti plodova, voća i drugih dijelova biljaka. Pored toga jeli su bez kralježnjake, ribu, gmazove, ptice i sisavce. Najveća po veličini hrana bila ime planinska gazela. Želi su divlju travu, ali su pronađeni i ostaci ječma, koji po pokazuju rani stadi domestikacije. Ostaci nekih struktura na tom nalazištu upućuju na to da su te strukture bile skladišta za žitarice. U plodnom polumjesecu se između 12. i 10.000. godine prije Krista razvija takozvana natufijanska kultura. Ta kultura koristi se mikrolitima. Neki od njih korišteni su kako bi se želo žitarice. Jan Tatarsal u knjizi Svijet od početaka do 4000. godine prije Krista piše. Druga natufijanska oruđa bila su mužari, koji su korišteni ili za razbijanje orašastih plodova ili za mljevenje žitarica, te oruđe od kostiju poput harpuna, udica, igala i šila. Otisi u glini nađeni na sličnim nalazištima ukazuju da su korištene pletene hasure i košare. Ovaj široki spektar tehnologija ukazuje na to da su natufijanci živjeli na prilično širokom i fleksibilnom nizu prirodnih bogatstava. Ekonomija te vrste je očiti prečasnik puno specijaliziranijeg zemljoradničkog stila života. Čini se da je natufijanska tendencija da se skrasi na jednom mjestu kroz dugo razdoblje i da se iskorištavaju prirodna bogatstva na jednom određenom području preduvjet za odabir potpuno sjedilačkog načina života između 10.500. i 8.500. godine od današnjeg dana na području plodnog polumjeseca pojavljuju se naselja takozvanog predkeramičkog neolitika ili kamenog doba. U njima se nalaze tragovi prvih udomaćenih biljaka i životinja. U Ganj Darehu u Iraku nađeni su ostaci naselja gdje su nađeni tragovi udomaćivanja koza i žitarica. To se datira u vrijeme prije 9000 godina. U Abu Hureiri u Siriji su također nađeni ti tragovi. To je nalazište posebno po tome što su tamo nađeni ostaci nastambi koje su imale više soba i koje su bile napravljene od opeka od blata. U tim kućama nađeni su i ostaci pećnica i ognjišta. Zemljoradnja je mijenjala način života. Dok na prostoru plodnog polumjeseca vi imate lokalni prijelazak na zemljoradnju. Jel? Dakle, ljudi počinju uzgajati biljke, zatim dom, domesticiraju pojedine životinjske vrste. Na ovim našim prostorima vi imate taj zapravo više manje komplet znanja i novih tehnologija i udomaćenih životinja i biljaka koji dolazi od nekog izvana. Jel? Zbog toga se te promjene na Bliskom istoku događaju relativno postepeno. Ljudi ne prelaze jednog, jednog jutra, ne počnu uzgajati žito i, i, i ovce i zaboravljaju na lov. Jer upravo suprotno od toga, traje nekoliko tisuća godina dok pomalo te domaće domaći izvori hrane ne postaju sve važniji i važniji. Na početku možda oni doprinose jednu desetinu od onoga što morate pojesti. Ali nakon više stoljeća ili tisućljeća možda domaće ovce počinju davati, doprinositi u većoj mjeri u prehrani nego što to doprinose divlje životinje, da bi onda nakon, ne znam, 4-5 tisuća godina doista skoro sve što pojedete dolazilo od tih domaćih vrsta. Na ovom našem prostoru je situacija bitno drugačija i to nam zapravo isto jasno govori o tome da e, je zemljoradnja i stočarstvo nešto što dolazi gotovo izvana, vjerojatno bar dijelom kroz seobu, kroz migraciju ljudi. Naime, tu imate na dosta nalazišta na našem prostoru E, situaciju gdje imate na tom nalazištu prisutne očito lovce sakupljače tradicionalne mezolitičke koji love što god tu već lokalno ima, nekakve srne, e, divlje prasce, divokoze, skupljaju nekako, nekako šumsko sjemenje i onda gotovo preko noći imate 95% domaćih koza i ovaca i tragove domaćih piljaka. Dakle, jedan radikalni skok u načinu života. lovci sakupljači ne nose puno prtljage, nemaju puno oružja i oruđa. U Europi nakon kraja velikog ledenog doba glavno su oruđe mikroliti, maleni standardizirani komadi kamena koji su tako odlomljeni da su im strane oštre. Od tih se mikrolita rade složena oruđa. U dršku od drveta ili kosti utisne se komad oštro kamena, obično kremena ili rožnjaka i tako se dobije oruđe za rezanje i sječenje. Zemljoradnici trebaju puno više prtljage. Rijetki su izuzeci od tog pravila. U Aziji postoji nekoliko kultura lovaca sakupljača koji su živjeli uglavnom na jednom mjestu. U tim je zajednicama nastala i prva keramika. Jedno od tih izuzetaka jest kultura Jomon. Ta kultura nastala je na japanskom otočju oko 14.000. godine prije Krista i trajala je do oko 300. godine poslije Krista. Posebnost te kulture je u tome što su to lovci sakupljači koji žive na jednom mjestu, poput zemljoradnika. Charles Higgum u knjizi Ljudska povijest u poglavlju o istočnoazijskoj zemljoradnji i njezinom utjecaju piše. Ljudi u Jomonu živjeli su uglavnom na jednom mjestu. Napravili su jednu od najranijih keramika koja je korištena za kuhanje mekušaca i pripremanje biljne hrane. Na azijskom kontinentu jednako rana proizvodnja keramike nađena je u nalazištima lovaca sakupljača koja se protežu od južne Kine do istočne Rusije. U pećini Dajan u provinciji Guangxi gruba je keramika napravljena od glinenih ploča i datira se do u 14.000. godinu prije Krista. Ovo nalazište ilustrira intrigantan odnos između pojave keramike i jestivih školjaka i rakova, do čijeg se mesa može lakše doći ako se oni zagriju. Do pojave keramike oklopi su bili razbijani. S prvim posudama pronalaze se netaknuti oklopi. tajna postojanja ovih lovaca sakupljača koji žive uglavnom na jednom mjestu i koji posjeduju keramičke posude jest da oni žive u tropskom i subtropskom području u kojem postoji obilje hrane, pogotovo one koja dolazi iz mora i slatkih voda. U nekim područjima Azije, ribe, školjaka i rakova je bilo toliko da se lovci sakupljači nisu trebali micati s jednog mjesta kako bi se prehranili. U tim je zajednicama nastala je prava keramika ali takvih je područja bilo malo. Lovci sakupljači uglavnom su krstarili po krajoliku kako bi pribavili hranu. Naime, zemljoradnici su, za razliku od lovaca i sakupljača, prinuđeni biti nepokretni više manje. Jel vi morate biti u svoja polja ili morate biti u svoja stada, dobro stada se mogu šetati malo okolo po nekakvim pašnjacima, ali opet ograničavaju vaše kretanje, jel? koje je vjerojatno sezonsko onda je na jednom manjem prostoru. A naročito ako uzgajate žitarice, a to je temelj u to rano doba, onda morate više manje se držati na jednom mjestu. To vam znači da možete početi nakupljati teške i nespretne predmete. Jel? Dakle, vaša materijalna kultura na jedan postaje masivna. Lovci nemaju svrhe ničem im ne bi služila keramika, recimo keramičko posuđe. Jer je teško, nespretno, padne vam pa se razbije. Dakle, ako ste vi lovac koji morate juriti okolo po terenu, onda vam je zadnji što vam treba glineni lonac, ne? koji će vam biti težak i koji će vam se razbiti za čas. Ako ste zemljoradnik, onda vam to ne smeta, a s druge strane, taj lonac vam je jako zgodna posuda u kojoj možete spremati svoje proizvode ili tekućine ili što vam već treba. Jel? Isto vrijedi i za arhitekturu. To je vrijeme kad se arhitektura najedanput počinje puno više vidjeti u arheološke građi. Zato jer se te kuće stalno naseljene ili dobrim dijelom godine naseljene, za razliku od ranijih zaklona koji su također se gradili, ljudi nisu prije bili preglupi pa nisu znali napraviti kuću. Nego jednostavno im je trebalo nešto što nekakav šator koji mogu upotrijebiti, maknuti, prenijeti negdje eventualno ili napraviti drugi. Sad sva ta materijalna kultura postaje prilično masivna i mi jedan puno bolje vidimo te ljude, jel? jer imamo nešto što se sačuvat mogla. Zemljoradnja se razvila otprilike u isto vrijeme na nekoliko mjesta na svijetu. Nakon kraja zadnjeg velikog gledanog doba i globalnog zagrijavanja u području plodnog polumjeseca u zapadnoj Aziji, u istočnoj Aziji, u porječju velikih rijeka, na Papuji i Novoj Gvineji, u Sahelskoj Africi, u srednjoj Južnoj Americi, ljudi su počeli udomaćivati biljke i životinje. I počeli su isključivo živjeti od zemljoradnje i uzgajanja životinja. Takav način života promijenio je materijal kulturu tih ljudi. Iz tih se centara zemljoradnja počinje širiti po svijetu. Steven Mithen u svojoj knjizi Poslije leda ovako opisuje to širenje zemljoradnje. Do 6000. godine prije Krista ljudi mezolitika u sjevernoj Europi su pored ognjišta počeli slušati priče od posjetitelja o novim ljudima na istoku, o ljudima koji su živjeli u velikim drvenim kućama i koji su nadzirali divljač. Uskoro su spoznali da njihovi mezolitički susjedi koriste polirane kamene sjekire, da od gline oblikuju posude za kuhanje i da u krda tjeraju životinje. Kada su u zemlju radnička sela došla u njihovu blizinu, mezolitičke su oči iz šume s mješavinom straha, strahopoštovanja, čuđenja i gađenja gledale na duge kuće od drveta, na sputanu stoku i na usjev koji klija. Vrlo je bitno biti svjestan činjenice da u toj promjeni, u tim počecima zemljoradnje, aktivnu ulogu igraju samo ti dosljednici kojih, velim, vjerojatno nije baš bilo ni puno, koji su dolazili u malim grupicama. Nemojte se zamisliti nekakvu organiziranu seobu tipa, ne znam, tatarske provale ili ovako nešto. To je vrijeme daleko prije država, to je vrijeme daleko prije bilo kakvih velikih političkih zajednica. Ti ljudi koji dolaze, vjerojatno dolaze u malim grupicama jedna obitelj, nekoliko obitelji, samo uvjetno rečeno organizirani, jasno netko je išao prije njih malo pogledat gdje bi moglo biti zgodno i tako dalje. Međutim, to su male grupice, mali broj ljudi koji ulazi u prostore koji su naseljeni lovcima sakupljačima. Jest da je ta gustoća naseljenosti niska u odnosu na naše današnje percepcije, ali to nije prazan prostor. E i sad što se događa? Jel? Događaju se e, različite stvari na različitim mjestima. S jedne strane, ti zemljoradnici vjerojatno često ulazi u prostore koji lovcima i sakupljačima nisu baš jako interesantni. Jer to su dva potpuno različita načina života i dobra lovišta često nisu dobra zemljoradnička zemljišta i obrnuto. Jel? Tako da često možda baš niti nema nekakve e, velike potrebe za nekim sukobom. Općenito govoreći, nemamo baš puno indikacija nekakvih da je taj kontakt bio nasilan ne pronalazimo nekakvog oružja puno, ne, ne pronalazimo baš jako često nekakve grobove ili groblja u kojima su ljudi koji su očito nasilnom smrću e, završili život. Jel? Dakle, u to vrijeme ne izgleda baš da je to nekakva izrazito konfliktna situacija. Zemljoradnja se sporo širila. U vrijeme dok su u području plodnog polumjeseca ljudi počeli živjeti od poljoprivrede, ljudi u zapadnoj Europi još uvijek su živjeli kao lovci sakupljači. U Timesovom arheološkom atlasu ovako se opisuje arheološko nalazište u dolini rijeke Sene. U to vrijeme ljudi su se u plodnom polumjesecu već bavili poljoprivredom. Pensvan u dolini Sene u sjevernoj Francuskoj bio je naseljen negdje oko 8000. godine prije Krista. Proučavanjem životinskih ostataka utvrđeno je da je to mjesto u nekoliko navrata bilo naseljeno od ljeta do zime. Stanovnici su bili lovci skupljači, čiji je glavni izvor hrane bilo meso jelena, ali na tom su mjestu nađene i riblje kosti i ljuske jaja. Kako nisu nađeni temelji ili ostaci kolaca zabijenih u tlo, smatra se da su na tom mjestu ljudi živjeli u prenosivim šatorima, koji su se sastojali od drvenih stupova i životinskih koža. Na tom su mjestu sezonski živjeli lovci na jelene. Tamo bi lovili svoju lovinu, skupljali meso i onda s tog mjesta otišli na drugo. Steven Mithen u knjizi Nakon leda procjenjuje da je na tom mjestu živjelo pet obitelji, koje je svaka imala svoje ognjište. Mithen ovako opisuje aktivnost lovaca na tom mjestu nakon što bi ulovili lovinu. Truplo se razrezalo. Noge, zdjelica u rebra, zajedno s bubrezima i jetrom, odvojeni su i stavljeni na kožu. Srce, pluća i bronhijalne cijevi uklonjene su kao jedna cijelina i odvojeni. Srce se stavlja na meso, ostalo se stavlja s iznutricama. Kao pretposljednji čin, obrazi od sječene glave se razdvajaju kako bi se otkrio korijen jezika. On se vadi jednim rezom. Na kraju se odvajaju rogovi i stavljaju se, poput krune, na kup mesa i organa. Svaka skupina radi na svom truplu. Nekoliko većih komada mesa odnosi se nekoliko metara dalje do skupine žena koje će odvojiti komade mesa. Kako mesari rade na jelenu, tako preko svoga ramena bacaju kosti koje nemaju dovoljno moždine i tako na zemlji ostavljaju kratke komade kralješaka, kostiju od potkoljenica i stopala i dijelove rebara. Kada je rad gotov, dolazi vrijeme za odmor, tijekom kojeg se na vatri ispeku komadi mesa, bubrezi i jetra. Tada se sanjke natovare mesom jelena, preko pepila se baci zemlje i lovci odu. Nakon nekoliko minuta dođu vukovi kako bi pojeli ostatke. Ti lovci svoju lovinu donose u Pensvan, gdje se nalazi kamp gdje lovci borave u vrijeme dok ima jelena. U kasnu jesen jeleni odlaze na sjever. Tada se napušta i kamp u Pensvanu i kreće se u zimski kamp na jugu. Zemljoradnja se sporo širila unutrašnjost Europe i po sredozemlju. Dok su ljudi uživali u sjedilačkom načinu života u jednom dijelu Europe, ljudi u drugom živjeli su kao njihovi preci prije 10.000 ili 100.000 godina. Iz plodnog polumjeseca zemljoradnja je stigla na grčke otoke u Egejskom moru, pa na grčko kopno i dalje na Balkan prema obali Jadrana. A onda se promijenila brzina širenja zemljoradnja. Događaju se još neke zanimljive stvari i to sad moram reći, to su sasvim nova istraživanja koja de facto su još dosta i ovaj, kontraverzna, ali su zanimljiva i zato ću malo nešto o njima reći. Interesantno je gledati trend brzinu kojem se zemljoradnja širi iz tog prostora. Ona se u prvih 4-5 hiljada godina zapravo širi vrlo polagano. Ako računate da oko tisuća godina imate prve domestikate u plodnom polumjesecu, a oni dolaze, dosežu europski kontinent i to u Grčkoj na prostoru Tesalije i blizine njezine, negdje oko 7000 godina prije Krista. Dakle, tu imate 4 4.500 godina možda je trebalo dok se to desilo, dok se prešlo tih 1000 mm, ili 1500 km prostora. Dakle, tu je to širenje išlo vrlo sporo. Očito nije baš bilo prevelike potrebe da se to dogodi, ali ljudi su zadovoljno lovili i sakupljali i bilo im je fino. Negdje oko 6.500 prije Krista zemljoradnici već postoje i tu na, na ulazu u Jadransko more i na ulazu u Balkan. Još uvijek se to vrlo polagano širi, da bi koju stotinu godina nakon toga, dakle netom prije tisuća, prije Krista, došlo do jedne prilično nagle ekspanzije koja onda olazi duboko u europsko kopno i zahvaća cijelo sredozemlje i vi tu onda u roku od par tisuća godina imate širenje na jedan vrlo veliki prostor, nekoliko tisuća kilometara. Ako usporedite brzine širenja, brzina širenja zemljoradnje nakon 6000 ili 6100 godina prije Krista se u stručuje. Postavlja se pitanje zašto? Dobar dio promjena u životima naših predaka rezultati klimatskih promjena. Kako se mijenjala klima, tako se mijenjao život. Kraj ledenog doba donio je zemljoradnju. Izgleda da je povećani tempo širenja zemljoradnje također posljedica klimatskih promjena, govori dr. Stašo Forenbacher sa Zagrebačkog instituta za antropologiju. Naime, rekli smo da je ledeno doba više manje završilo prije 10.000 godina, međutim nisu se sve ledene kape baš do kraja rastopile. Najduže je ostala djelomično sačuvana ledena kapa nad Sjevernom Amerikom. Te ledene kape nad Kanadom današnjom topili se su unutrašnjskom kontinenta i tamo napravili jedno ogromno jezero vrlo hladne e, slatke vode. I topili su se, topili, topili, jednog dana su se rastopile, odnosno pukla je ta ogromna brana od leda koja je priječila tom jezeru, jezeru Agasis, da se izlije u more. To jezero izlilo se u Sjeverni Atlantik negdje oko 6200. godine prije Krista, to se danas zna. To je bila jedna, mogli bismo reći, skoro kataklizmička pojava prirodna, jel? Dakle, ogromne, zamislimo velike količine hladne, slatke vode su ušle u Sjeverni Atlantik i vjerojatno su poremetile golfsku struju. Okrenule su ju jel? ili zaustavile. Posljedice za Europu i za stari svijet tu, ovaj naš dio svijeta jasno bila katastrofalna, klima se tu bitno promijenila i možda su ta, te perturbacije zapravo bile nešto što je potjeralo te rane zemljoradnike da počnu tražiti nove prostore i nove načine preživljavanja. Jer doista je interesantna ta koincidencija u datumima. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. I sljedećeg četvrtka govorit ćemo o razvoju zemljoradnje i o tome kako ona stigla na hrvatsku obalu Jadrana i kako je promijenila život ljudi. Povijest četvrtkom za vas su pripremili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Dubravko Robić, u redu je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.